uh, Minhađu Sunne, لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجه من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته kaže skoro da nema da nije poznato ili da nema skupine koja je izašla protiv vladara da ga skine s vlasti a da kaže nije u njihovom izlasku, njihovoj pobuni e, bilo većeg fesada od onog fesada kojeg su oni htjeli da, da umanje i da ga skloni. Pa je onda, prošli put sam naveo i također njegovu dužu izreku gdje je spomenuo konkretne primjere određenih pojedinaca i skupina, e, odnosno grupa koje su izlazile. Pa smo naveli prošli put e, jedan od najpoznatijih primjera izlaska protiv vladara, a to je kada je Abdurrahman ibn Eš'at za vrijeme Hadžađ ibn Jusufa, odnosno Abdulmelik ibn Mervana, kao halife, kada je izašao i sa njim skupina, ogromna skupina ljudi iz Iraka, među kojima bilo i učenjaka, ulema i fukaha, alima, fakiha, i kura, i karija, za hafiza, kako i danas zovu <clears throat> pa smo detaljnije spomenuli taj događaj. <clears throat> znači, govorimo, ovo je nastavak, drugi dio e, tematike vezani za, kako, se tu u, u terminologiji naziva huruđ alal hakem džair, e, izlazak ili pobuna protiv nepravrednog vladara. Jer je to najčešći slučaj, a u to ulazi i izlazak protiv, protiv vladara kafira koji ili u početku bude musliman po pa učini dijelo kufra, ili u osnovi vladarke vladar pa onda se postavlja pitanje kakav je propis izlaska protiv njega, odnosno skidanja istog sa vlasti. <clears throat> Također, prošli put smo, na, e, ja sam nasao da navedem onu osnovu e, koju je naveo imam Tahavi u svojoj tahavijskoj akidi. Osnova po ovom pitanju Eh, koja, se inače spominje i navodi u knjigama Akide, kod, eh, znači osnova kod Ahlu Sunne je da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno izazak eh, odnosno pobuna, skidanje s vlasti muslimanskog vladara, nepravednog muslimanskog vladara. I spomenuli smo šerijske argumente o tome, koje je spomenuo imam Tahavi. I e, prošli put smo spomenuli znači, da ima ova tematika, ima svoj akidetski dio, jer se spominju u akidetskim knjigama, jer je to vrlo bitno pitanje, a ima i svoj dio fikski dio koji se zove, koji se obrađuje pod poglavljem u e, fikskim knjigama pod e, poglavljem babu ili kitabu ehlel bagi ili kitali ehlel bagi. Poglavlje borbe protiv, e, protiv e, pobunjenika. Tako je i Ibn Kudame u svojoj knjizi legendarnoj, jednoj od najboljih fiskih knjiga koja obrađuje sve mezhebe sa argumentima, dokazima. Jedna od četiri knjige za koje je rekao ima da, je, da slične nisu napisano u islamskom umetu po kvalitetu i vrijednosti. E, e, knjiga El Mugni e, u poglavlju pod naslovom Kitabu kita, Kitali al Bagi. Knjiga Borba protiv pobunjenika. I na samom početku tu navodi uh, onaj ko, poznati kuranski ajet iz sure Huđurat وَإِنْ min al-mu'minina iqtatalu Ako se dvije skupine od mu'mina međusobno sukobe, zaratuju, aslihu bainahuma Nastojte da ih izmirite, da napravite pomirenje, sulh, između njih. bagat ihdahuma ala al-ukhra Pa ako jedna čini zulum nepravdu drugoj, فَقَاتِلُ lati تَبْغِي hatta تَفِيَ ila أَمْرِ Borite se protiv onih koja čini nepravdu, sve dok se ne vrati Allahovom propisu. E, ovaj ajet, ovaj ajet, znači on govori o tom, e, o ovom pitanju borbe protiv pobunjenika kako se to u šerijesu tretira, ima svoje eksijske propise. Unutar toga, unutar ovog pitanja, unutar ovog pitanja učenjaci e, obrađuju i pitanje, znači, izlaska protiv vladara, pitanje borbe protiv havariđa, pitanje borbe protiv, e, protiv e, e odnosno razbojnika i sličnih skupina. Sve po različitim poglavljima, jer kako koja fiska knjiga. Nas prvenstveno znači je ovo poglavlje izlaska protiv muslimanskog vladara, nepravednog muslimanskog vladara. Pa kaže Ibn Kudame u nastavku kaže fe kullu men thebetet imametuhu vođebe ta'atu, kaže, svakom kome se potvrdi njegov imamet, odnosno njegov namjesništvo, da bude namjesnik u određenom mjestu, harumel eh, vođebe ta'atuhu, obaveza je da mu se bude pokoran, وَحَرُمَ الْحُرُوđُ khuruj i zabranjen je izlazak protiv njega, odnosno vršenje pobune protiv njega da bi se skinuo s vlasti. qawlihi ta'ala, kaže zbog riječi uzvišenog, ja amenu, a Allahe, ti Rasule, wa ulil amri minkum. O vjernici, budite pokorni Allahu i budite pokorni njegovom poslaniku i kaže vašim namjesnica. Ulil Emri, e, prošli put smo govorili, ovaj, Aljka sam spominjao, spominjali, Ulil Emri, uh, ima dva tumačenja, Ulil Emri, da jedni kažu da, da se odnosi na ulemu, da se bude pokoran na ulemi, drugi kažu da, da, da se e, bude pokoran namjesnicima, treće mišljenje da, da se odnosi i na jedne i na druge, to je Allah zna najbliži. i Taber je nagio stavu da se odnosi na, na, na emire, na namjesnika, ne na ulemu. U svakom slučaju, to su ta tri mišljenja. Sa ovim ajetom se dokazuje, znači osnovni šarijatski argument da je obaveza biti pokoran e, vladarima, namjesnicima. Svejedno bili e, oni koji imaju opću vlast ili e, namjesnicima u određenim pokrajinama. Također kaže u Ubadat ibn Samit prenosi Ubade, Ubade ibn Samit pa kaže, rasul Rasulallahi sallallahu alaihi sallam ala sami wa ta'a. Kaže, dali smo bej'u Allahu, prisegu Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam na pokornost. Na slušanje i na pokornost. Kaže, fil menšati ol mekreh. I kada nam odgovara, kada nešto volimo i kada nešto ne volimo. I ono čemu volimo i ono čemu ne volimo. Wa al I da ne, po, bunimo se protiv onih kome, kojima je data vlast u ruke. Ovaj hadis ima i u drugim rivajetima u drugoj formi, spomenut ćemo inšala. A ovo znači osnovni šerijatski tekstovi koji govore o ovom pitanju. Ovaj ajet i ovaj hadis. Znači, dali su beju Allahom poslaniku sallallahu alejhi kako prenosi Bada ibn Samit u hadismu tefakun alihi. E, od tih stvari je znači da će biti pokorni, poslušni i ono što voli i ono što ne voli i da se neće suprotstavljati namjesniku. Imamo nastavak, ovdje spomenut ćemo taj nastavak, kad je dozvoljen da se suprotstavi. I taj hadis je, znači, on, on u suštini obrađuje, i obrađuje tu temu i završava je. U kojim slučajima je dozvoljeno da se izađe protiv vladara. Također, kaže, prenosi se u hadisu e, vjerodostojnom, bilježi ga muslim svom e, da je poslanik sam rekao, men haređe mine ta'a Kaže, ko izađe iz pokornosti vladaru, naravno, al jamaa i napusti džemat muslimana, femate i umre na tome, femite tuhu džahilije. Njegova smrt je džahilijetska. Naravno, ispravno ovdje da, znači, e, da se ovdje ne misli da je otišao u kufr, da je time postao kafir, nego je njegovo ponašanje džahilijetsko. Od jahilijeta je da se ne bude pokorno namjesnicima, vladarima muslimanskim, a od islama je pokornost i poslušnost muslimanskim namjesnicima, vladarima. I kaže dalje Ibn, Kudame, ovo sve prenosim iz knjige Al-Mugni, kaže va eđma'ati sahabe, kaže iđma ashaba je, na čemu radi lanom, ala qitali al-bugat. Iđma ashaba je na tome da je, propi, da propisano da se bori protiv bugata odnosno pobunjenika, protiv muslimanskog vladara. Kaže, fe ina Eba Bekr, radi Allahom, katele manje zakat. Kaže, jer Ebu, kaže, eh, Ebu Bekr je se borio protiv oni koji su eh, odbili da, eh, da daju zekat. Wa Alijun katele ahli džemeli sifin wa ahli nehravan. A kaže, Alija radi uh, se borio protiv uh, oni koji su izašli e, u bici na Džemel, a to je kada je izašla Aisha radijallahu anha i sa njom dvojica velike ashaba, a, a, Talha i Zubeir, i bitka e, Sifin, na kojoj je bilo, s jedne strane bio a s druge strane Alija radila sa svojom vojskom, a Ali je data bila, Alija bio ha, hali, halifa. ne a to su Havariđi, kad se prva bitka sa, sa i e, propisi borbe protiv pobunjenika koje mi danas e, imamo u fiskim knjigama, kome je pojašnjeno na osnovu ovog kuranskog ajeta koji smo spomenuli od na početku, in ta fetani katetelu, ako se dvije skupine e, mu'mina sukobe i zaratuju, propise o borbi, načinu borbe protiv pobunjenika, to nam je ostalo od suneta Ali radijallahu anhu a mi znamo da, da, da smo obavezni slijed po hadisom vjerodosnog bilježi Tirmizi u svome e, džamiju, da smo obavezni da slijedimo sunet pravjednih halifa. E, obično se to odnosi na sunet, ono na čemu se složili ashabi. A ovo što ostalo dari radi lanhu tretira se kao iđma ashaba. Znači način ophođenja način ophođenja prema pobunjenicima koji se e, pobune protiv muslimanskog vladara. A onda Ibn Kudame, prošli put sam vam spomenuo to, Ibn Kudame dijeli grupe ljudi koji izađu protiv muslimanskog vladara u četiri skupine. Pa će nam to doći poslije inšala, kada budemo govoriti detaljnije sa fikske strane kako to konkretno izgleda, kako se treba obhoditi, jer je to vrlo bitno. Znači, često se dešava izlazak protiv muslimanskog vladara, kako se obhoditi prema onoj drugoj strani koja je izašla, na koji način. A hadis koji sam spomenuo, u kojem pojašnjava se u stvari kad je dozvoljno izlaći protiv E, protiv, e, protiv vladara, kada je dozvoljeno protiv vladara, e, to je ovaj isti hadis, malo prije smo spomenuli, u Badet ibn Samita, u, rivaj, u, u drugom rivajetu Buhari i muslima, u kojem on kaže Bajana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ala vatati wa fi menshatina wa mekrahina kaže da smo beju Allahom poslaniku sallallahu alejhi na pokornost i poslušnost i ono čemu volimo, i ono čemu, čemu ne volimo. Kaže usrina va jusrina i ono što nam je teško i što nam je lahko. Kaže va etheretin alejna. I etheretin, znači i e, pokornost vladarima, namjesnicima i onda kada kradu i metak. Kada uzimaju privilegije, kada pri, čine zulum. Kaže, en la nunazi al emre ehlehu i kaže da se ne suprostavljamo e, uh, namjesnicima kojima je data vlast, u rivajetu ovo što, ovdje što ga spominje, kaže entere u kufren wahan indekom fihi min Allahi burhan. Osim u slučaju kad? Kaže, kada vidite kod tog vladara, kaže kufren wahan jasan, nedvosmislen kufr, da je znači postao kafir, indekom fihi min Allahi burhan a da, vi, e, a da vi imate od Allaha kod sebe dokaz da je to kufr. Znači, ne da neko sebi umisli neki kufr. Parlament, e, zbori glasanje, follow, ne to. Nego, i da je kod Allaha Žešanu u Kur'anu piše da je to djelo kufra. Znači, jasan dokaz. Kufran bewah. Jasan, otvoren kufr. Imaš još moraš imati dokaz za njeg kod Allaha Žešanu, od Allaha u Kur'anu ili sunetu. Uh, e, u drugom rivajetu je došlo da se ne izlazi protiv vladara, ovo se odnosi na vladara koji je postao kjafir. znači, to je, e, to jedan šart. Ovdje je spomenut u ovom, ovom ovdje hadisu je spomenut jedan šart, a to je da je učinio djelo kufra. Jasno djelo kufra. Da bi mi znali da je učinio djelo kufra, znači mora ga učenjaci protekviriti, a ne mi pojedinci. Da ga ulema protekviri. I to ne da se pojedinac izdvoji nego da, to bude jasan kufr. Ne može biti ne može toliko, to, takav kufr da, da, da učenjaci smatra da to nije kufr. Znači mora biti jasan kufr. Drugi šart, a drugi šart je to da izlazak protiv vladara, skidanje slasti tog vladara, znači ovo skoro, skoro prenose svi učenjaci u svim knjigama i savremenim i prošlim. Znači prvi šart da učinio djelo kufra, da je kafir taj koji je namjesnik, jer nije dozvoljeno da muslimanima bude namjesnik kafir, a drugi je šart, znači da njegovo skidanje s vlasti i, e, i fesad i šteta koja će prizaći od toga bude manja od šteti koju on sam na vlasti. Znači da ne bude veća šteta u skidanju e, njega s vlasti od one šteti koju imamo sa njim. To je uslov. I to se da procijenti. To pametni ljudi daju procijenti. I to je ono što mi ovdje cijelo vrijeme govorimo. Što kaže šeh Islam temi na početku. E, to je ono što govori, kaže, skoro da nemamo primjera da je neko izašao pod muslimanskog vladara, namjesnika, a da nije veća bila šteta nego korist sa njihovim sa skidanja vlasti. I e, e, uspjeli da ga skinu s vlasti ili ne uspjeli. veća šteta bude nego korist. O tome on govori. <clears throat> to što se tiče kafira, a što se tiče znači, muslimana, što se tiče muslimana, znači, e, spomenuti je šart u drugim rivajetima, kaže, ma aqamu fikumu sala. Kada je upitan, hoćemo ga, ali će hoćemo ga mi sa sabljom skinuti, pa kaže poslanik sallallahu kaže ne kaže sve dok obavlja e, aqamu fikum salat, znači obavlja kod vas namaz. To možete tumačiti, znači da on predvodi namaz ili dozvoljava namaz i postiče ljude namaz, ne sprečava ljude namaza. Ispravno da nije uslov da on mora lično predvoditi ljudima namaz, držati džumu i tako dalje. Nego uslov da, da sprečava ljude od namaza i da, i da se zna da je ona namaz, da ima namaz. Da ima namaz i da, da se zna da javno klanja i da ispoljava islam. <clears throat> A onda u drugim rivajetima došlo što potvrđuje da nije dozvoljeno izaći po takvog ladara kao što je hadis u muslimu, men hala jedan min ta'ati, kaže ko skloni ruku od pokornosti, odnosno postane nepoko, nepokoran vladaru, kaže leki Allah al-qiyamati kijameti vola hujjata lahu. Sreće Allah je na sudnji dan, a neće imati dokaza. Vomen mate walise fi unuqihi bej'a, ako umre, a nema na svom vratu, e, prisegu datu kome vlad, namjesniku, kaže mate mitete džahilije, kaže će džahilijetskom smrću. Ovdje se misli na vladar, znači ako postoji muslimanski vladar, a nisi mu dao beju, tada misli se, odnosi se hadis na, na, tu osobu. Ili onaj poznati hadis koji se često pogrešno spušta, pogrešnu stvarnost, na pogrešno mjesto, a to je hadis koji bilježi muslim svom sahiju od Afređe, kaže, poslani se men etakum wa emrukum džemijan ala ređuni vahendi, kaže, ko vam dođe? A kaže, a vi ste u pokornosti jednog čovjeka, uzeli ga sebi za namjesnika. Juridu en je šuka asakum. Hoće, kaže, da pocijepa vaše jedinstvo. Znači da, da oduzme dio vlasti, da preuzme vlast. Kaže, ju ferrika džematakum. Ili da pocijepa, kaže, vaš džemat, faktuluhu, ubijte ga hadis, znači bilježi sa znači ovo nije ispravno spuštati naravno na islamske zajednice, na udruženja, na džemate, I za, a ovo je bio problem da su ovaj hadis spuštali neki savremeni džemati u arabskom svijetu, a danas neki na, kod nas na islamske zajednice na Balkanu, ovaj hadis, na, ovaj hadis spuštaju na na ovi džemati, što nije tačno. Ovdje se misli na, znači, na muslimanskog vladara koji ima vlast u svojim rukama, znači ima izvršnu i sudsku vlast u svojim rukama. Izvršnu sudsku vlast, znači ima vojsku, ima policiju, ko protiv takvog dođe, hoće da ga skine iz vlasti, radi se na njega odnosi, da, da on je taj koji cijepa džemat i hoće da preuzme vlast. Znači, to su ti neki opet osnovni tekstovi, ja ovo navodim ovdje zato što govorimo o ovoj, ovoj osjetljivoj temi, jako bitnoj temi, jer smo skoro imali prije zadnjih 6-7 godina ono što je bilo, što se naziva arapskim proljećem u arapskom svijetu. Imali smo uh, one revolucije, pobune, zovite kako hoćete. I naravno sad postavlja pitanje u stvari koliko, koliko se može ono što se desilo u arapskom svijetu nazvati od Egipta, od Tunisa, koliko, koliko je ispravno Libiji, koliko, koliko je ispravno nazvati da su to, da su to huruđa la hakim, da je to izlazak protiv vladara. E, zašto? Prvo što ti izlasci kad su počeli, znači je upitna stvar, e, izlasci nisu bili radi vjere, nego radi kad socijalnih stvari. Vladari koji su bili u tim mnogim zemljama, uglavnom su bili na kufru, znači nisu izlazili protiv, e, protiv vladara, zulumčara muslimana, govorim, govorim u Libiji ili Tunisu ili šta znam u, Siriji, oko ovog vladara u Egiptu, jer neki, niz ga, učenjaci ga uglavnom niste kvirili, a drugi jesu ga tekvirili. E, uglavnom, znači, e, e, onda druga stvar, e, koliko se dobro procijenilo da izlazak taj koji su, koji su napravili revoluciji, koji su napravili, da je, da je veća, koliko je bilo, koliko su dobro procijenili da će uspjeti to, jer smo rekli da nije, znači uslove da bi se bilo dozvoljno izaći, znači prvo da se ima moć da se skine s vlasti i da neće biti veća šteta od toga. E, a mi dobro znamo da, dan danas što se dešava u Siriji i kakva je posljedica bilo e, ovih proljeća, tako takozvani revolucija u drugim arabskom svijetu, u drugim arapskim zemljama koliko je bilo štete i koliko koristi od ovog što se desilo. A ima veze s ovom temom. Sve je to izlazak protiv vladara. Samo je ovdje upitna stvar što izlazak u tim državama uglavnom nije bio radi vjere. Ljubomorne radi vjere i skidanja slasi radi vjeri, nego je bilo radi, radi znači prava E, sloboda, e, ekonomije, društvenog nekakvog statusa, a usput je li provuklo se i isplivalo na površinu jel i, i pobuna radi vjeri i radi vjerskih prava. ja sam vama e, govorio do sada da ćemo, da ćemo spomenuti još neke, još neke događaje historijske događaje, pobuna izlazaka protiv muslimanskog vladara namjesnika, da bi nam se bolje Uh, ova slegla tema, odnosno mi to dobro znamo jel, da spominjanje primjera, priča, događaja, istinitih, da ostavlja uh, više traga, ljepšeg traga, boljeg traga, uh, traga pozitivnog, da se uzima ibret istoga, nego da se spominju šerijski tekstovi, ajeti, hadisi i govori učenjaka, jer to je teže zapamtiti a u stvari e, spominjanje priča i događaja to je, to je metod koji je Allah Žešanu koristi u Kur'anu. Vi znate da je trećina Kur'ana u stvari su priče, događaji, što vjerovjesnika, što naroda prije, prije Islama, što događaja vezani za, e, za početak, e, dolazak Islama i ono što se dešavalo među, među ashabima. A mi dobro znamo tako onu poznatu poslovicu da, istorija, da se istorija ponavlja da ono što se desilo prije nekoliko stoljeća desi se i danas i desi se u budućnosti. Znači događaji su, zakoni događanja, ti društveni događaja među ljudima, glavnom su slični i ponavljaju se. I iz toga treba uzeti i bret. Allah Žešanu nas posjeće na te stvari. Allah Žešanu spominja razno razne priče, posjeće na to, je fil Zašto oni ne putuju po zemlji i e, ne vide, ne pogledaju, ne razmisle, ne uzmu ibret, kakav je bio završetak oni koji su bili prije njih. Bilo jako, znači bilo jako velike država, jako moćni država, jako bogatih porodica, ljudi, pojedinaca i ono, i gdje su završili svi? I kako su završili? Kako su završili oni koji su bili, koji su opirali vjerovijesnicom? Kako su završili oni koji se uzoholi? Kako su završili oni koji su činili fesad na zemlji? Čak ima, znači imamo ono kako su završili na Dunjalku, na zemlji, a ima ono, jel, kako će završiti i na Ahiretu. Uh, I e, sad ću spomenuti ovdje znači, nekoliko ti, e, još nekoliko, e, tri, četiri događaja te, koji se desili, koje spominju učenjaci od tog izlaska protiv muslimanskog vladara, taj historijski dio. odmah da naglasimo ovdje. Ne spominjemo te događaje iz razloga i uglavnom se ide u prilog tome da, da spomenemo koje su loše posljedice bile zbog tih izlazaka protiv vladara negativne, loše posljedice. Koji je fesad poslije toga nastao? Koja šteta uzrokovana? A nije dobivena korist. E, to, na, na, znači, svjesno navodno to e, spominjem iz, e, i to navode učenjaci, ne iz razloga da bi mi branili, znači nije cilj da se brani vladari, onaki kakvi jesu. Niti da se potvrđuje ono što radi od zulume i nepravde nego oko toga da imamo jasan šerijski propis. Imamo ovdje šerijske argumente koje smo spomenuli obaveze pokornosti i kada u kojim uslovima dozvoljeno izaći. Znači, u tome je pojenta. Znači, imamo šarijetske tekstove koji, e, koji nam kažu da nije dozvoljeno izaći protiv muslimanskog vladara zulumčara, e, a imamo u kojim situacijama je dozvoljeno. A onda imamo historijske događaje koje ne potvrđuju uglavnom skoro svi događaje. Ja volim da neko dođe na neku priču, da, da navede na primjer da je neko izašao muslimanskog vladara i da je uspio i da je, uspio, da je dio pozitivan završetak. Mi u našim krajevima, ja sam to prošli put spomenuo, mi imamo primjer e, izlaska protiv e, muslimanskog vladara, namjesnika protiv hilafeta, imamo primjer Huseina kapetana Gradaševića. On je klasičan primjer, znači osobe koja je se pobunila protiv, e, protiv muslimanske vlasti, htjela da se odvoji, da preuzme vlast, da se, odvoji od hilafeta i tako dalje. Još dan danas jel, imaju neki povodi, razlozi, imaju različita tumačenja što se to desilo, iz kog razloga, šta je pozdan toga, jesu upletene ruke nekog van Bosne ili nisu i tako dalje. Ovaj, I znamo kako je završila, ta pobuna i kako je Bosna kažnjena zbog tog izlaska. Nakon dolaska Omera Paši Latasa koji je pobio eh, najbolje ljude u Bosni nakon da, da bi se ugušila pobuna, da ne, da ne bi padalo napamet više bošnjacima da, da izdrži pobunu protiv Osmanskog carstva, e, ovaj paša je došao i, e, i u kratkom vremenu sakupljao e, muslimanske e, begove i age i ugledne ljude sakupljao i vršio masovno pogubljenje. Pozivao na kakakve skupove i tako da je poznato. E, o tom, znači, da do te mjeri da, da su poslije drugi govori poput e, Safet Bega Bašagića, autore Pisa i Bega, koji kaže jel, da tada što je pobio Omar Paša Lataz, da, da da u Bosni e, je trebalo proći desetine godina da se pojave ljudi koji su sposobni, intelektualci pameti da mogu da vodi narod muslimanski jer su pobili naj, naj, najbolji, najinteligentniji i elitu jednog naroda. Tada je pobijena. Znači u periodu 1850. godine od tih godina. Znači u tom periodu. Znači pobijeno ono što je bilo najviše valjalo ovom, u ovom narodu u Bosni. I to narod naravno veliku štetu muslimanima u Bosni. U daljim događajima, kada dolazi Austro-Ugarska, nakon, nakon Austro-Ugarske, prvi, drugi svjetski rat i tako dalje. <clears throat> Što je tema za sebe, Ali je sve bila posljedica čega? pobune, izlaske protiv vladara muslimanskog. E, ja ću početi ovdje sa zanimljivim događajem. 1979. s nekim novim datumom. 1979. godine. Nakon što je Homeini izvršio revoluciju u Iranu, uspješno izvršenoj revoluciji, dešava se jedan događaj, a to je u, u Meki, u Haremu. I to na dan prvog Muharrema, prvi Muharem 1400. godine, početak, početak 15. hiđačkog stoljeća. Skupina više od dvije stotine naoružanih ljudi okupirala je harem. I taj događaj danas, dan danas je poznati, e, možda manje poznat kod nas, ali u arabskom svijetu je poznati i naziva se Hadithetul Harem Mekki, Eh, odnosno eh, događaj, pobuna, revolucija, pojava Mehdija, rašto ga tretiraju, eh, koji se desio 1979. godine. Šta je, o čemu je bilo riječ? Tada je ustvrđeno da se pojavio Mehdi. Očekivani Mehdi. Bilo je to za vrijeme kralja Halda ibn Abdulaziza. Ono, onom nizu, kraljeva, odnosno sinova Abdulaziza ali Sauda, e, odmah da naglasim jel, da sam čuo odlično od, nekih učenjaka da je Halib na Blazi, baš tu u njegovom periodu e, Djeslo kad je dvije godine vladao, da je bio jedan od najboljih od najboljih e, vladara u Saudijskoj Arabiji koji je, koji je bio jako prisan sa ulemom i dao im odriješio ruke da radi šta hoće i da uredi u državi za vrijeme njegove vlasti. Pa se baš to za njegovo vrijeme desilo. <clears throat> Znači, na početku 15. stoljeća Hidžetskog, e, tada je, tada je e, proliveno krvi unutar harema, ubijena određena skupina ljudi, od onih koji su izvršili pobunu i od onih koji su pokušali da, da uspostave red od, od vojske i policije. E, uglavnom, o čemu se radi? Pozadna ovog događaja ima svoju neku i političku i vjersku e, i, i drugu konotaciju. Uglavnom, e, pošto e, ehlu sunneval vjeruju, e, odnosno drže se, praktikuju jedan hadis i, e, i on je opće prihvaćen kod ehlu sunneval a to je hadis koji bilježi Abu Dawud u svome sunenu u kojem je došlo ine lahe jeb'athu lil hadihil umme. ala resi kulli mijetin sene men juđedidu lehu dinehu. Kaže, zaista Allah Želešanuhu šalje ovom umetu na, na, na vrh ili na početak svake stote godine ko će da obnovi vjeru. Pošalje neko ko obnovi vjeru, izvrši preporod vjeri. I ovo je znači hadis vjerodostojan, opće prihvaćen kod Ahlu Sunnava džema, tako da, da kažu da prvu godinu, prvu stotu godinu po Hidži ko je obnovio vjeru u umetu, e, mnogi učenjaci kažu da je bio Omer ibn Abdulaziz, onaj koga mi nazivamo petom, petim halifom. On je taman vladao 99. godine i, i do 101. godine po Hidži. Ko je bio obnovitelj vjeri u drugom stoljeću, Imam Ahmed kaže da, da ne zna da bi mogao neko biti drugi mimo imama Šafije jer on je živio baš, znači u tom periodu je bio naj, e, njegov rad, njegov djelo je bilo najplodonosnije. Ako to kaže imam, imam Ahmeda, imamo Šafiju, onda je to veliko svjedočenje. I tako dalje, znači imamo, čak je napisana jedna, doktorska, e, ne znam, magistarski rad ili doktorska disertacija e, o toj temi, ko su bili obnovitelji ljeri svaki, svaki stotinu godina i stavovi učenjaka o tome i tako dalje. Uglavnom, polazeći od ovog hadisa, što ovaj hadis spomenjemo? Zato što se ovo desilo taman prvog Muharrema 1400. godine, početkom 15. stoljeća. Ovaj događaj se desio. E, osoba e, znači ko stoji, e, idejno stoji iza svega ovoga, to je bila osoba Džuhejman Utejbi. On je bio, kao možete reći, e, vojskovođa ili idejni kreator ove akcije ili ove pobune ili ovog zauzimanja harema, kako god ga zvali. On je znači, e, već je to, to je dogovarano već bilo otprije, znači, da se, da se to uradi toga dana, e, pod izgovorom, znači bila je cilj, namjera je tu bila, znači e, opravdanje za takav postupak je bio da se proglasi toga dana, da se proglasi toga dana Mehdi, kome je bilo ime Muhammed ibn Abdullah. A mi znamo dobro, je u pojavu Mehdija, i to je potvrđeno u e, motivator hadisima, da će se pojaviti presunji dan Mehdi. I da će njegovo ime odgovarati imenu Muhammeda sallam, ime njegovo ime njegovog oca. Muhammed ibn Abdullah mu mora biti ime. I mora biti od porodice koga? Korešija, poslanika sallallahu alaihi sallam. I sve se ovo potrefilo ovom čovjeku. E, znači, e, da je ovaj čovjek, da mu je bilo ime Muhammed ibn Abdullah, iz, iz, iz plemena Kahtani, Saudijske Arabije, današnji, i, e, e, i e, na njemu je vidio a ovaj Džuhejman u bio oženio njegovu sestru od Muhammeda Abdullaha, Kahtanije. I kao je on u njemu osobine, osobine Mehdija, koji kako su, kako su opisane. I vidio u njemu da je on Mehdi. I e, znači bila je tu namjera da se toga dana kad se zauzme harem, da se on proglasi Mehdijom, tako su ju radili. I da se traže ljudi da mu daju beju. Sve to, da to usklade s onim kako je došlo u hadisima. Da Mehdi kad se pojavi i on će otići u harem i u haremu će mu ljudi dati beju. I šta je cilj Mehdija? Što će na Mehdi da, da, e, e, da, ovaj, da na zemlji uspostavi red i mir i pravdu, baš onako kako je ispunjena nerijedom i nepravdom i zulumom. I tako se i desilo. Znači ovaj događaj, ovaj događaj je vezan, e, baš zanimljivo, znači tada, neposredno nakon što je se desila ova revolucija e, u Iranu, što je izvojao Homeini, i to, to baš 16 e, dana nakon što je znači, bila revolucija u Iranu, se dešava ovo. E, pardon, 16 e, dana nakon što su, e, što su Homeini naredio da se zatvori taoci koji su bili radili za, u američkoj ambasadi. Znači, i to je bila jedna velika kriza u Teheranu. Bila velika kriza, svjetska kriza, oslobađanja taoca američki i tako dalje. Sve se to dešavalo u tim danima. A u to vrijeme istovremeno bili su aktuelni, aktuelan je bio pokret Ihvan Muslimin u Egiptu. Imao svoje, imao svoje djelovanje određeno i, i, čak, i, i čak oružano djelovanje. E, uglavnom, znači prvog, e, prvog Muharrema 1400. po Hidži, odnosno 1979. E, pardon, 20. novembra, klanjali su sabah namaz, nakon klanjanja sabah namaza, Džuhejman u Tejbi, kao, kao idejni kreator i vojskovođa ove akcije, je pored sebe doveo Muhameda ibn Abdullaha Kahtanija, i obznanio je ljudima da se pojavio Mehdi na, na, na megafonu. Istovremeno njegovi ljudi koji su sa njim ušli, zajedno sve to bilo organizovano, smišljeno njih preko dvije stotine, e, zatvorili su vrata od harema čitavog, sva vrata su zatvorili, negdje je bilo je opiranja da stražari nisu dali zatvore vrata, pa su bili prinuđeni da ubiju nekoliko tih stražara. Da bi zatvorili vrata. A onda su, kada su obznanili da, je, da se pojavio Mehdi, uh, vi znate tamo u Haremu se poslije svakog namaza donosi se umrli i klanja im se dženaza poslije namaza, farz namaza. A oni su unijeli dva tabuta u, kao dva, dva mejita i umjesto dva mejita tu su imali dva, dva tabuta su imali e, automatsko oružje, imali su puške ove kalašnjikove i slično oružje sa municijom. I kada se ovo desilo, kad proglasi da se pojavio Mehdi, podijelili su to oružje svojoj skupini koja je bila i rasporedili se po čitavom haremu, zatvoren je harem, a onda je Džuhajman u Tejbi držao hudbu, odnosno održao govor. Tražio ljudi da dadnu svi beju. Spominje se da je e, u tom događaju e, da je bilo oko stotinu hiljada ljudi u haremu hiljada ljudi harem. I čak zanimljivo od, od, od eh, današnjih poznatih šejhova koji je tad bio dijete, kad je bio harem, bio zatvoren, to je Mustafa Aladevi, egipatski šejh, poznati danas selefijski šejh. Pa su bili ljudi malte ne prisiljeni da dadnu beju. Svi su dali beju. Svi su dali beju u novom Mehdiju, Mohamed eh, ibn Abdullahu Kahtaniju. Eh, održana je hudba i ona je emitovana, snimljena je. U toj hudbi je pojasnio uh, Džuhejman, e, pojasnio hudba, znači koja je bila na razglasu, se mogla čuti, pojasnio je i ona je prenešena bila. Tada u to doba je već bila prenošena, znači, prenešena nekoliko radija. Poslije je Saudijska Arabija oduzela te tražila tu snimljenu hudbu da se vrati njima i da se ne širi. I dan danas se ona ovaj, nije obznanjena da se ne širi ta hudba njegov govor što je govorio. Uglavnom, on je obznanio tu E, svoje optužbe njega i njegove grupe koje su izvršili ovo, optužbe protiv e, vladajuće e, porodice u Saudijskoj Arabiji, Ali Saud, zbog fesada koji je raširen u državi, zbog potrebe da se uspostavlja istinski pravi šerijat, i pojava Mehdija se s time poklopila i njihove, znači, oni su s ovim htjeli da kažu pojavio se Mehdi, on, da treba mu dati beju i treba stvar da on preuzme svoje ruke. A onda, a onda naravno, e, naravno čim se saznalo za to, ovaj, harem je bio zatvoren, e, policija je došla okolo toga, opkodila je, preuzela stvar u svoju ruku u smislu toga jel, da, da je to kao nešto, kao neka vrsta pobune, e, oružani pobune. Jer je već bilo i mrtvi glava. E, saudijska vlast od početka ovo tretirala kao, kao prevrat ili pobunu ili nekakav puč. E, koji, kojim je cilj da se skine, e, da se, znači da se uništi saudijska vlast, vlast trenutna kao postoji tad u Saudijskoj Arabiji i tako su se i obhodili. Međutim, pošto su tako digli na taj stepen, E, nisu htjeli da reaguju, saudijska vlast, e, a i ne čudi, jer, jer je bio tad kralj Hald ibn Abdulaziz, koji, e, znači, lično sam čuo da je bio od mnogih šejhova, da je bio najbolji, iako se kod nas uvriježeno da je to bio Faisal, ne, nije, znači, ispravnije bliže da je, da je Hald ibn Abdulaziz, zbog svog, znači, zbog stvari hajra veliko koju radio za vrijeme svoje dvije godine vlada, vladanja. Uglavnom, on je tražio da, da da leđna za fetvu, komisija za fetvu izda fetvu pitanje toga šta da, kako da se ponaša. Odnosno fetva je bila trebala šta dozvola da li se smije oružano djelovati. Ili pak je to harem. Haremu nije dozvoljeno da se ubija, da se puca, osim u nuždi. Pa je izdata fetva e, od 32 glasa unutar u leme, visoko rangirane u leme, da je dozvoljeno upotrijebiti silu protiv pokreta Džuhajmana, da se oslobodi harem. I to je sve trajalo, to da se dobije fetva i sve to e, ovaj, dok se ne počne e, da pripreme da se izvedu, trajalo je to dvije sedmice. Dvije sedmice su znači oni bili u haremu. Držali su ljude u haremu dvije sedmice. I čak spominju događaja, od čega su ljudi mogli da živi dvije sedmice pili su zemzem. To od kerameta zemzema da su preživjeli pijući zemzem, da im nije trebala hrana. <clears throat> Znači, 14. Muharema, znači nakon dvije sedmice, počeo je napad izvana. I u tom napadu istog dana, znači počelo je u sabah, završeno je na veći, e, uspjelo se da se probije, međutim nije to tako lahko išlo. Prvo su počele e, specijalne jedince iz Saudijske Arabije, one da napadnu. Naravno, prije toga traženo, e, to preskaču, traženo je da, da, se, da predaju da odustanu od toga. Naravno, ovima nije padalo na pamet, jer su puštali e, u tako nešto da nisu bili, e, da nisu već htjeli da idu do kraja. Pošto naravno nisu se odazvali tome da odustanu od toga, znači uslijedio je napad. Prvo su to uradili naše znači, specijalne snage iz Saudijske Arabije i e, pošto su vodili računa da se ne bi ozlijedio kod, jer puno ljudi tamo bilo civila, unutar harema, nisu uspjeli. Znači, e, znači do podne, dok Indije nisu uopšte uspjeli. Pa su onda bile pozvane, e, normalno prije toga su bile pozvane, poznali, uglavnom to se čak neke stvari se kriju, ne obavještavaju se tako dalje iz određenih razloga. Uglavnom bile su pozvane e, specijalne jedinice, posebne specijalne jedinice iz Egipta, i posebna grupa stručnjaka za slične operacije iz, od, od specijalne francuske jedinice. Ta specijalna francuska jedinica, uglavnom ona je dala, davala se instrukcije davala se instrukcije šta se može, kako se može uraditi. Između ostalog, znači, pucalo se sa ta, topovima, sa onim, e, sa onim e, e, borbeni oklopnim vozilima, gađalo se, znači, gdje god se nalazi od ovih pobunjenika, gađan je i sa teškim oružjem, znači, sa teškim oružjem, znači sa, sa težom, jačom municijom, znači nije bilo se svelo sve na puške. Puštana je voda, bila je puštana voda kada su se povoljenici spustili u podrum i kada su u, zadnjem dijelu, kada su već probili, ušli u haram, nisu mogli doći probiti u haram, nego da, da razlupa jedna vrata, da je dignu uzrak i da bi mogli ući. Znači nisu mogli nikako da uđu u haram. Puštali su vodu, pa su, pustili su vodu, pa su onda u tu vodu struju stavljali, da struja pobije koji, oni koji su unutra. Glavno nije to koristilo ništa, dok nije, dok nije ovaj, tako navode, jel da je jedan od, od oni izvori koji navode među stranim izvorima, da je, da instrukcije dao jedan od francuskih stručnjaka za slične stvari, da se, da se izvrši tako na, na više mjesta pokuša provodara da se koncentriše na jednu na jednom mjesto gdje je probijena, gdje su razvaljena vrata, probijena vrata i tu su ušlo, kad su ušlo već je bilo lakše, jel? jer je dosta toga njih pobijeno sa snajperima sa strane, znači, iako nisu mogli sve opet da uđu i nakon što su pobili mnogi sa snajperima, i e, znači ušli su, a onda su oni pobjegli, onaj dio prije bio e, dio odvojen posebno priluzu Kabe e, gdje je bilo zemzem voda, bilo je dolu zemlji gdje bude zemzem voda i tu se skupina bila pobjegla, onda skupina počela da bježi kroz cijevi cijevi koje vode van harema, pa im u tome pomogla iš' e, ova firma Biladin, koja je pomogla dala, dala mape, da se zna gdje cijevi izlaze, gdje ulazi, gdje se može doći i tako dalje, da su i tu pohvatani. I uglavnom rezultat toga je bio da su, e, da je pobijeno, da je mnogo njih pobijeno, da je ubijeno dosta i od e, policije i od snaga specijalni. Brojke su različite, Eh, je bilo, ranjenih je bilo mnogo, bilo ranjeni među i civilima. Eh, uglavnom rezultat je bio znači, da je velik broj eh, poginuli s jedne i sa druge strane. Navode na da je bilo preko oko 60 i nešto bilo uhvaćeni, koji su uhvaćeni, ostali su bili pobijeni. Ti koji su bili uhvaćeni, među njima bio Džuhajman u Tejbi, a Muhammed ibn Abdullah koji je bio proglašen Mehdi, on je, bio, on je već bio to, ubijen u toku borbi uglavnom kada su bili uhvaćeni, e, podijeljeni su u četiri skupine. Nakon što podijeljeni četiri skupine, raspoređeni su u četiri saudijska grada, Velika, Meka, Medina, Rijad i Kasim. I u tim gradovima, gradovima je izvršeno pogubljenje svih njih, tako da su bili na javnom mjestu pogubljeni a neki od njih i razapeti da budu kao ibret za ostali. <clears throat> E, o tom događaju i e, govorio na jednoj poznatoj hudbi koja je raširena od Usambe Biladna, gdje on govorio gdje se e, kao bilo mu je teško zbog tih događaja i kaže da to narod ni on nakon toliko vremena nikad ne može zaboraviti jer kaže ono što je urađeno moglo se, sve, moglo se riješiti bez borbe i bez ubijanja, bez krnavljenja mešćidul harama da je bilo volje da se to riješi na drugačiji način, pa kaže i e, navodimo što on govorio, znači dan danas kaže imaju, e, on govori, kad je on govorio, znači imaju tragovi, tragovi koji su ostali od e, pucanja, udaranja granata i raznoraznih kalibara, oružja, municije, ostali su na haremu. I kaže, jel, kaže, ovo što je uradio, što je uradio, kaže, zulumčar, Allahov neprijatelj, tako on kaže, kaže e, protiv oni koji su to uradili u Haremu, kaže to nije radio ni Hadžađ ibn Jusuf. Što smo Hadžađ ibn Jusuf? Jer je Hadžađ ibn kad se prvi protiv Abdullah ibn Zubeira bio je također gađao Kabu. Gađao Kabu, okružio, e, bio je e, onaj, <clears throat> bio okružen Abdullah ibn u Haremu sa svojom vojskom, pa je dugo vremena bio u okruženju i gađali su sa, sa katapultima gađali su harem, pogađana je kaba i tako dalje, duga priča. Uglavnom, e, kad se to desilo, e, e, iranski predsjednik Homeini on je optužio Ameriku da ona stoji iza ovog događaja, da je ona to organizovala, da stoji iza toga što se desilo u haremu. I naravno to je proizvelo veliki, veliki haos u islamskom svijetu, odnosno sržba i ljutnja protiv, protiv američkih ambasada pa je u Pakistanu napadnuta američka ambasada u Islamabadu, okružena, napadnuta i zapaljena. Također u Libiji, u glavnom gradu Libijskom, također okružena američka ambasada i zapaljena. Pobjegli su, uspjeli su pobjeći oni koji su bili na ambasadi, znači u dva, dvije države su zapaljene američke ambasade zbog tog događaja. A onda u sporu poslije toga između Saudijske Arabije i Egipta, eh, Enver Sadat kao, eh, kao predsjednik Egipta je prepucavao se i ucijenjivao Saudijsku Arabiju sa tim događajima koji su bili, jer je imao podataka, imao je podataka oko toga e, šta, je govorio Džuhajman u Tejbi, kod njih je bio snimak, kod Egipćana je bio također snimak i ucijenjivao sa tim snikom da će svijet svijetu ako nešto njima jel, ne udovolji, tako dalje. Tako da ovaj događaj imao više tih e, svojih e, sfera ovaj, utjecaja, djelovanja kao posljedici toga šta se dešavalo. Zanimljivo da je zbog tog događaja ovaj Muhammed ibn Abdullah, Kahtani za kojeg, je tvrđu Heiman da je, da je Mehdi, kome su dali Beju tada, on je inače bio učenik u šeha Bin Baza. Džuhejman i Tejbi i Mohamed Abdullah su obojice studirali, bili studirali u, Medini. S tim da je Džuhejman u da je bio radio u Haresu Vatani, znači u nacionalnoj gardi Saudijskoj. Znači to je, to je posebna vojska koja, koja vrši zaštitu eh, vladajući porodci. I ovo je naravno malo temelje te nacionalne garde. Ako je čovjek mogao organizovati da bude, e, da bude idejni kreator ovog događaja pobune, a bio nacionalnoj gardi, znači nismo sigurni više ni u Pa je poslije toga pogoršane pogošane su, e, poštene su mjere kako neko može ući u nacionalnu gardu, da bude lična straža. to oficir, organizovo ovo, i još je našao tamo e, osobu koja je bio u Tali, bil mučio kod šeha Bin Baza u Medini, E, a oni su inače prije, e, ovo ima svoj, znači, e, ima svoj istorijski slijed, prije nego što su došli do ovog, bila je tamo, bila jedna grupa u kojoj je bio Džuhemanu Tejbi i Mohamed Abdullah i sa njima grupa, koji su radili naređivanje dobro i zla. I to bili su, i čak su, čak su bili obavijestili šeha Bin Baze, Bin Bazi im je to dozvolio usmen rate, bili su, jel, ovaj, Čak Bin Baz je nazvao tu njihovu skupinu da se zove džema selefije muhtesibe. Znači, džema selefijski koji, e, koji radi, radi Allahove nagrade, e, naređuje dobro odvraćaju zla. I on su to radi određenim pa su naći na prepreke gdje im rečeno, halo, ne možeš tu, ne možeš tu odvraćati do zla, ne možeš tu, ne možeš tu, pa su rekli, ovo je prešlo granicu, sad treba djelovati drugačije. Pa su djelovali kako su djelovali. Uglavnom, nakon ovog događaja, e, ovaj događaj ima e, e, jako teške posljedice. Ovaj događaj je poslije toga uzrokovao da ovaj, da je, znači, dešava se iranska revolucija, desilo se u Haremu, u Egiptu je bilo vrilo sa, sa Ihvan Muslimin koji su vršili pobjene, pokušaj ubistva Envera Sadata i tako, atentata na njeg. Bili su nemirne godine i Allah dadne da se desi napad Sovjetskog saveza protiv Afganistana. Baš te 1979. E, I onda je to došlo, dobro došlo kog je desi kome, Saudijskoj Arabi i inače vlastima u Arabskom svijetu. Što? Jer su tada otvorili vrata, kogod hoće u džihad da ide, a Amerika je dala zeleno svjetlo. Ameriki je odgovaralo da muđahidi se, e, e, da muslimani se bore i povedu veliki džihad, povedu protiv Rusa, kako ne bi Rusi zauzeli afganistan kao zauzme Afganistan, zauzeli su ovaj, dobar strateški položaj i određena, e, određene sirovine i dobra. I onda su dali zeleno svjetlo arabskom svijetu da dozvoli da se organizuje otpor protiv Rusa, onda su arapske države, Saudijsko Arabija, znači koji je htio da ide u džihad iz Saudije u, Afganistan, znači dobija, dobio kartu 70, 70 70% džabe dobije kartu, ono ostalo plati, ono ostalo plati i svakako onako financira to. Tako da su ljudi masovno išli u džihad. Znači, kogod htio da ide u džihad, mogao da ide, i ne samo u Saudijskoj i drugim zemljama. Uh, posisalo se na hudbama, na džumama, borbe protiv da se, uh, da se pokrene džihad i tada se tek podiže glas ovaj, e, E, tek se čuje tada, ponovo se budi pravi istinski džihad u tom periodu. I e, e, ljudi koji vežu događaje koji su bili jel, 2001. 11. septembar i druge događaje koji se dešavali ovo sve zadnje vrijeme, kako nazivaju terorizam, ovo ono, buđenje islama, terorista, islamista, ovako onako, vraćaju na ovaj događaj. Znači revoluciju Homeinija i ovaj događaj u Haremu da je to u stvari bio znak početka toga što se dešava u islamskom umetu. Još treće što se dodaje, znači, znači revolucija znači, koju izvrši Homeini, e, ona je pokazala da se može znači u nekoj državi uspostaviti islam. To što je Homeini e, šija, rafidija, to je druga stvar. Bitno da se može uspostaviti vjerska vlast. To je pojenta. Pogotovo su bili smo i njemu pohrli i, ovaj, hvalili ga, uzizali i tako dalje. A onda se dešava ovaj događaj u Haremu, kao pokušaj pobuni, prevrata. E, a, onda, onda treći, e, treći događaj kao neki e, odušak je bio u stvari ovaj, ovaj džihad koji se pokrenuo u Afganistanu protiv Rusa. Gdje su muđahidi pobijedili zaista su u, izvojevali pobjedu koja je trajala neki ti rat koji je trajao desetak godina i, u koji je ulagano mnogo i mnogo ljudi preselilo i tako dalje. Uglavnom druga priča, ali, ali je ovdje znači da ti događaji se vraćaju kao počeci, pozadina, rađanje ovog što oni nazivaju kobajagi, ti neki ova, analitičari kad analiziraju događaje u islamskom svijetu, otkud terorizam, otkud Al-Qaida, kao, Al-Qaida se rodila iz ovih, ovih godina, 1979. godine, tu je kao odatle počinje Al-Qaida. Naravno, to su na nekakve ocjene, to su njihove analize, onako, onaj, proizvodnje, nešto i oni moraju pričati, moraju nešto da doprinesu, uh, e, jer daleko je to da, da ima veze to direktno jedno s, jedni, e, jedno s drugim i da je to povezano. Uglavnom, ovaj događaj spominje ga u kontekstu tih pobuna protiv, protiv vlasti. I imamo tu fetvu da je izdata od strane učenjaka, da je dozvoljeno da, da vlast upotrijebi silu da se uguši to. I to se još, još zanimljiva stvar da se to desilo u harem. I još da je proglašen Mehdi, znači to su, to su više krupnih stvari, islamskih stvari. I desilo se kako se desilo. Da je pa pobuna izvela, znači da je rezultat bio da je, da je, onaj, da je stradalo puno ljudi, da je materijalna šteta bila ogromna, i čak da je onaj e, i znamo međunarodni e, na, međunarodnom polju je znači bilo e, znači naravno veliku veliki, veliko je negodovanje izazvano, izvano među muslimanskom svijetu kad se čulo za ovaj događaj za okupiranje harema. u smislu da je to bila strateška greška ovih koji su to radili, da da proglase Mehdija, ali uz pomoć oružja i da, da su očekivali su, znači, naivno su očekivali da će ljudi dati beju, da će se povesti za Mehdijem i da će krenuti, jel, kako ovaj, kod nas eh, mnogi ljudi ovaj, koji nisu bili u Arabskom svijetu kaže, oba, kad će to jednom, kad će to tamo jednom, šta kad će, pa kad će jednom buknut, kad će musliman se pobunt, kad će skin kad je te lad, ladare zunčare, da se jednom islam probude, da se postavi hilafe, da se vrati hajr, i tako ima nekakve, ovaj, nekakve ovaj, snove kao da i nešto, neka kao, na kraju, kao, kao da ne čita istoriju, kao da ne sluša istoriju. Mi smo imali hilafet kad Tatari uh, poharali muslimanskim svijetu, slušali hilafet, pobili dva milijuna muslimana u Bagdadu i halifu ubili, zaklali ga kovcu. Imali smo hilafet kada su, e, kada su bili križarski ratovi, pa su ušli muslimanski svijet, halifa je bio tada. I ušli su i harali se, 200 godina su harali muslimanskim svijetom. Znači, kad su bili križarski ratovi. Imali smo hilafet kada, kada je pao Endelus Imali smo hilafet za vrijeme Osmanlija kada je pao Balkan, a halifa je bio. Znači, sve smo mi to imali halif, znači, e, znači postanje halife nije garant da ćemo živjeti u hajru i blagostanju e, i da možemo se tužiti uvijek kad na neko dine kaže halifa, evo ne, neko dira pa će on poslati vojsku. Znači to, to su neke, ovaj, umišljamo sebi neke stvari ovaj, jer ne poznajemo historiju nas čuva praktikovanje islama i praktikovanje vjere, a ne, a, ne vađenje na, na, na na nekakve ovaj, vraćanje nekakve institucije koje, mislim koje smo ubijeđeni na osnovu pogrešnog uvjerenja da nas to treba čuvati. E, vrijeme nam već isteklo, a ja sam planirao ovdje bio još da spominem e, događaj e, od Huseina, Huseina njegovog izlaska protiv Jezida ibn Muavije, i njegovog ubijstva i posljedica tog ubijstva e, i ono što se desilo vezano za taj događaj i ono čemu je zasnovano dan danas posljedica toga imao rafidijsko ponašanje Kerbela i ostale, i ostale e, ceremonije, obrede i gluposti koje rade, koji su svrtali u vjeru povodom događaja e, Huseina, e, ibn koji je izašao da se pobune i uspostavi vlast protiv jezida Maviko bio, kome da bio halifa kakav je takav a onda, to, slično tome, imamo poslije toga također e, izlazak protiv jezida i bi od strane stanovnika Medini. Nakon dvije godine nakon toga. Gdje je bilo pobjedno e, e, velika skupina ashaba i djeci ashaba. Zbog te pobune koja je urađena. Bilo naravno i ashaba koji nisu izašli, koji su pozvali i spomenut ćemo te ashabe. onda imamo događaje, znači sve, sve, ovo, sve vezano u početku islama. Ono. Dok, I zato učenjaci kad govore o ovoj temi, kaže u početku su učenjaci E, mnogi smatrali da je dozvoljeno izaći, treba izaći da se skine nepravedna vlast. I kad se u praksi to potvrdilo da to, ovaj, iako ima šerijske tekstove jasni, jer otkud njima, e, ovdje se postavlja pitanje, otkud e, u početku ovaj, ovog umeta, otkud u Lemi i ovima ideja da izlaze, ako imamo jasne širijeske tekstove, da nije dozvoljeno izaći protiv neprevladara. Izlaze su pod, pod drugim šerijskim tekstovima, a to je negiranje munkera. Negiranje munkera, znači. E, znači, naređivanje dobro i, e, i negiranje, odvraćanje od munkera. Pod tim izgovorom su izlazili i, i dan danas imamo, znači, e, čak imamo, pazite, od akide ehle da nije dozvoljeno izaći protiv nepravednog vladara. Od akide haridžija da je to vađbe. Da nema, znači nema, ne može biti pravi istinski musliman, a da, da se ne pripremio ne da skine s I zato, znači, kad god vidite kod nekih muslimana koji sam razmišljao o laci, sam kad treba koga skinuti, koga ratovati, da sav hajr bi došao, sam kad mi skinemo tog vladara. Kao u tom jedini problem. Znači ima haridžizma kod sebe. Jer kod njih glavna to stvar. I oni to pravi pod izgovorom naređivanje dobra odvraćanja zla. I tako se ponaša, tako su radili. I drugi sektor unutar umeta, znači ima i tu Zato se Ehle ima razliku od ovoga. Razlikuje se od akide ovi u ovom poglavlju, znači. E, Ehlo sunna džema smatra da je obaveza biti i vladaru, namjesniku koji je nepravedan, koji čini zulum, zbog čega? Znači, zato što ono zulma što dolazi od njeg, znači, bude manje nego ono što bi sad mi pokušali da ga smijenimo. Ne podržava se ovdje zulum, ne podržavaš njegovo ponašanje, nego gledamo o tome, znači, e, znači šarijat nam je to riješio, kaže, ako vi hoćete njega skiniti, E, zbog njegovog skidanja još ćete više zla, će se nevini ljudi, upropast se meta, poremeti se život, nik, e, više ne bude normalno ono što je normalno, budu pobijeni ljudi koji nema veze s njime. A ti htio hajr. I dobiješ e, želje za hajra, dobiješ, dobiješ, dobiješ veliki nered i fesad. I zbog toga znači imamo takav ovaj propis. Ali znači ovo idemo ovako u detalje da bi nam bilo plastično jasno oko toga oko toga, znači, i sa historijske strane, i sa toga kako su učenjaci pojasnili, i zato, znači, spominje poslije šest islami temije, Ibn jer mnogi drugi učenjaci u akidijskim knjigama, kažu, jel, istekar, kaže, istekar, znači, e, znači, e, staložilo se, da bukvalno prevedem, Znači, staložilo se stav uvjerenja kod ehlu sunova da nije dozvoljeno počne prednog radara. Nakon pokušaja, pokušavalo se, ali nije uvijek, uvijek su bili veći, veća šteta nego korist od toga. Pa ćemo nastaviti sljedeći put. Ovaj, sljedeći put ćemo nastaviti da opet idemo da okvarimo, okvirimo ovu temu. Subhanak Allahumma wa bihamdik ašhadu en la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna al-islama bada gariban. Innama da'watun islamiyya.